Сте ме барале. Повелете, повелете. Нешто лошо ќе ми кажете. Господине Нико, до се ви кажува само лоши работи. Видете, ако... Не грижете се, овој пат имам убава вест за вас. Убава? Пред малку од банката за крв во Атина пристигна еден факс. Пронашле крв кој одговара на господја Назли. Што? Дарител велам. Најден е соодветен дарител. Најден е? Да, најден е во Атина. се работи за еден крводарител кој дал крв за господјата Назли. Најдене? Не можам да верувам. Да, најдене. Најдене? Ви благодарам, докторе, ви благодарам, ви благодарам. И јас ви благодарам. А може ли да ја кажам на Назли, докторе? Секако. Ви благодарам. Ви благодарам. За среќа се пронајде. А, Naydene. <laughs> Naydene. diye geldi esti diye yandı aşkına can. Gözümün önüne geldi meşki zaman. Gecemi sarhoş ederdi hoş bir edan. А, Нико, што се случи? Нико? Нешто лошо ли е? Не. Што е, синко? Што? Најден е дарител. А, што, што? А... Најден е дарител за коскената срца Назли. Слушна, што? Господе! Периде! Назли. Назли. Назли. Нико? Мамо, што се случува? Насли, заврши ноќната мора. Пронајдена е крвта која ти одговара. Ја најдовме. Пред малку разговара со докторов. Крвта на еден дарител од Атина. Тебе ќе ти одговара. Од Атина ли? Леле, Атина и Истанбул се едно. Важно е дека ќе се заврши Ти благодарам, Господа. Нико, Нико точно ли ова? Се спаси, љубов моја, се спаси. Готово е, готово е. Готово е. Нико, мамо. Ли. Готово е. Сличе. Ова е среќа. Niko. Mama. <laughs> Mama.